gaurko gure bilanean edola, ezan dugu bai gaurkoa e garaipen bat dela, esteleneko ere bai, baina garaipen ez, gazi gozo bat, eh, bon, oiek aterako da, datozen egunetan bai honara, ospitalera iritsiko da, bide zen ondoan egoiten alko da, eh, baina garaipen gazi gozo bat, oiekek sei hilabeteko bizi esperantza behitu, eh, eh horregatik eh, hori uh, azaldu nahi eh, gaur. Huri da oieja parte ama bidida alarriki eridiren prisoak eta frantzian bada Ibon Fernandez idadi. Joitara zibar da, Ibon Fernandez idadik oiejen ber eskaera modua egin zula duela urte bat zuhorain, uh, eh, suspentsu eskaera bat, ez ez izan zaiona. Jakinda, bi eh, medikuek baloratu zutela iban inkompatibla zela presondegiarekin, eh? baina ala ere atxiki zuten uh, presondegian. Espero dugu orain oiexen erabakiarekin olako eh, egoerak desblokeatzea biztan dena jakinda asteneko erabakian bai bere osasun egoera azpimahatua zen, eh? baina baita ere eh, kontekstu politiko behia eta hori behikuntza bada zen eta orain arte ez dute inoiz kontekstu politikoa aipatu uh, erabaki batean.